Hristos Vaskrse. Neka mi je na zdravlje i spasenje, sveta liturgija i sveto pričešće, sjedinjenje sa Bogom i gospodom našim. I danas, eto, ne po imenu smo, treba da pomenemo, slavimo i svetog mučenika Nestora, učenika svetoga Dimitrija. Nestora koji je danas ispunio ovo evanđelje koje smo pročitali. Kako ga ispunio? kad je gledao u Solunu kako nevini ljudi stradaju, kad je onaj grozni okrutni lije svakoga dana bacao po nekog nesrećnika na koplja i tako gledao kako se ovaj uvija i ispušta dušu, mogao je sveti Nestor reći, ma baš me briga, što ću se ja oko toga brinuti, stradaju oni, ne stradam ja, gori komšijska kuća, ne gori moja ali ne, Nestor nije mogao da gleda tu nepravdu, nije mogao to da podnese, iako je bio fizički daleko slabiji od Lija, nije se prepustio logici i strahu, već je hrabro stao na stranu pravde i najpre uzevši blagoslov od svetog Dimitrija, da izađe on na Megdan, strašnom Eliju koga niko već godinama nije mogao pobediti, ma ni blizu mu prijeći, izašao je sa blagoslovom i hrabro više silom Božjom nego svojom silom pobedio okrutnoga gladijatora i bacio ga sa podijuma dole na oštra koplja gde je ovaj brzo ispustio dušu, a posle toga besan car koji je izgubio izvor svoga prihoda i izvor svoje zabave, onda kazni Nestora i, i vrže ga u smrt ali Nestor nije umro, evo ga i danas tu s nama, hrabri nas i moli se da i mi svojim mukama istrajemo i da osjećamo jedni druge. A sutra već slavimo svetog Arsenija, sremca, naslednika svetog Save na arhijepiskopskom prestolu. Po nekim podacima Sveti Arsenije dok je bio mlađi bio je i član Prevlačkog bratstva, čak možda kraće vreme i iguman Prevlački pre nego što je postao iguman Žički i posle arhijepiskop Srpski veliki svetitelj čije su mošti u manastiru Ždrebaoniku, pa sutra ćemo se tamo sabrati na arhijerejskoj liturgiji, ovde nećemo služiti, ali ćemo kod njegovih moštiju, gde i priliči da slavimo njegovu veličinu i slavimo Boga našeg u trojici slavljenoga. Amin. Sada da priđemo da na foru.